Ekainako gehi ditu, gaur osteguna da eta Uberrion albistegia duzu, Uberriozari irretiaren albiste emankizuna eta gertakarien horrialdea zabalduz hasiera emanen diogu gaurko kontakizunari. Bai, sei autotan lapurretak egitea leporatuta Berriozarko bizilagun bat atxilotu du foru zaingoak. Berriozarko bizilagun bat atxilotu, atxilotu du foru zaingoak lapurretak indarrez egitea egotzita, zehazki azken bilabeteetan herriko kaletan edo garajeetan aparkatuta zeuden sei sei autoren barruan hainbat objektu ebaztea leporatzen diote. RVC hogeita sortzi urteko gaztea da atxilotua eta iruñeko instrukzio laugarren auzitegiaren esku utziduia da foru zaingoak. Maietzaren hasieratik baldintzapeko askatasunean dago eta aurrekari ugari biltzen ditu lapurretekin lotura dutenak. Bihar Udal Ludoteka zerbitzuaren esleipena eginen da. Udal Ludoteka elebidunaren zerbitzuaren eh, esleipenerako proposamen ekonomikoak argitara aterako dira bihar, ekitaldi publiko batean eta horrez gainera aurkeztutako proiektu bakoitzak esparru teknikoan izandako puntuak eta ere jakinaraziko da. Ekitaldia bihar eginen da goizeko amarrietan berriozalko udaleko batzararetoan zerbitzuaren esleipendunak ludoteka kudeatuko du datozen lau urteetan. Euskararen erabilera berriozarren izpide datorren larun batean. Zorroka elkarteak bi hilabete daramatza Euskararen erabilera berriozarren aztertzen eta ikerketa honi jarraipena emateko topaguneak topagune bat antolatu dute helduden larun baterako gure herrian hizkuntzaren erabileraren arrazoia, ondorioak eta alternatibak aztertzea da hitzorduaren helburua. Goizeko amaiketan izanen da, esan dugun bezala larun batean, kiroldegian. Ekainaren hogeita bostean amaituko da berdintasun saia kantolatutako argazki lehiaketan parte hartzeko epea. den aste artea azken eguna da irudi bat bazterkeriatik berdintasunera izeneko argazki lehiaketan lanak aurkezteko e, epe hori egun horretan amaituko da. Berriozarko udalaren berdintasun saia kantolatutako lehiaketa honetan nahi duen orok parte ardezake eta gehienez hiru argazki aurkeratu ahalko ditu pertsona bakoitzak eta horietan diskriminazioa, ardura berdintasuna, tratu honak jarrera osasuntxu edo jasangarriak eta gizon emakumeen arteko berdintasuna bezalako gaiak jorratu beharko dituzte. Argazkiak erritar arretarako bulegoan aurkeztu behar dira, goizeko sortzi terdietatik ordu bat terdiak eh, arte eta esan bezala, ekainaren hogeita bosta da azken eguna hori egiteko. Oinarriak berriozar.es udal webgunean ikus ditzakezue. Música Las Valium taldeak berriozarren joko du. Las Valium musika taldeak berriozarko kirol tabernan eh, joko du. Kele paso izeneko diskoaren aurkezpen biraren barruan. Itzordua elduden ostiralean bihar bertan izanen da hilako geita bat gaueko amaiketan. Nerea asaezek, Silvia Herriok, Violeta Kalbok eta gurutze katenak osatutako punk rock taldea da Las Valium. Las Valium. Larun bat honetan jokatuko da hiru bideriru streetball saskibaloi txapelketaren irogarren edizioa. Memorial Antonio Vazquez izenarekin ezaguna den streetball txapelketaren irugarren edizioa larun bat honetan jokatuko da emailen plazaren atzealdean dagoen saskibaloi zelaian dekatlonen ondoan. Gizonezko eta emakumezko kategorietan banatuko da txapelketa eta aur gazte eta senior mailetan. Izen emateko epea ekainaren hogeita batean amaituko da bihar bertan eta horretarako beharrezkoa izanen da amabi euro sartzea laboralkutsako ondoko kontu korruntean iru zero, iru bost, zero bat bederatzi sortzi, sei bost, bat bederatzi sortzi, zero, zero bat, sei bost, sei, sei. Errepikatuko dugu laboralkutsako kontu korronte zenbaki hau iru zero, iru bost, zero bat bederatzi sortzi, sei bost, bat bederatzi sortzi, zero, zero bat, sei bost, sei, sei. Ordaindu ostean, ordainagiriak iroldegian aurkeztu beharko da, izen emate horriarekin batera. Datorren igandean Don Ibanesuak basoa pasalekuan ospatuko dira. Oiden bezala San Juan Bezperan eh, Berrio Zartarrek zuen gainetik jauzi egiteko parada izanen dute. Hori guztia girotzeko aizaldiko joaldunak eta Berrio Zarko zanpantzar txikia izanen dira basoa pasealekuan. Iaz bezalaxe aurten ere pasealeku horretako lur eremuan egin beharko dira zuak. Eta igandean ere butaka 78 antxerki eskolak bere lanak aurkeztuko ditu berriozarren. Iragan igandean egin bezala butaka irurogeita mezortzio butaka 78 antxerki eskolako ikasleek ikasturte honetan prestatutako lanak aurkeztuko dituzten datorren igandean ere hilako hogeita iru berriozarko entzunaretoan. Itzordua arratsaleko zazpietan izanen da eta sarrerak iru euroko prezioan jarriko dira salgai. Atzo eskolako zuzendari Laura La Iglesia izan genuen kaixo berriozarko Berriozar magazinean eta ona igandeko ikuskizunari buruz aipatu ziguna. Este domingo también a la primera hora, a las diez y media, es el grupo más joven, es el grupo infantil que tienen, o sea, tenemos preparadas un par de coreografías, una dramatización y después también eh, una adaptación de Narnia y la princesa Caspian, ah. eh, con siete personajes, <laughs> pero bien, bien chulo. Después tenemos a una adaptación de Shakespeare in Love con los jóvenes, que la verdad es que eh, es un trabajo... Eh, para chavales de 15 a 18 años que se metan en estos textos un poco más eh, rimbombantes, más eh, de un lenguaje más antiguo y tal. La verdad es que ha sido un reto y lo han lo han aceptado y lo han aprovechado bastante bien. Y después a la tarde eh, tenemos una cosa que es a las 6 y a las 8, eh, un recorrido por el drama, que son los dos grupos de perfeccionamiento. Con actores diferentes se hacen eh, escenas pues, de La señorita Julia, de Red Terror y Miseria en el primer franquismo, de em, Pedro y el Capitán, El malentendido de Camille, Bodas de Sangre, pequeñas escenas. Y es gracioso, yo creo que va a ser sorprendente ver a la misma escena interpretada por actores o actrices diferentes. Eguraldiaz mintzatuko gara segituan, zerua odeitxu edo oso odeitxu egonen da, arriatxalde gau partean ostarteak zabalduko dira, eta euri txiki eginen du goizean goiz batez ere, arriatxalde iluntze parte horretan atertuz eh, joanen da. Mendebal osagaiko aizea ulbizia ibiliko da, eta temperatura maksimoak pixkatxo bat igoko dira. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozari irriatiaren sintonian FMko eun puntu sortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.